גלי צה"ל מאחלת לכל חיילי צה"ל ולכל בית ישראל חג סוכות שמח. בוקר טוב וחג שמח לכם מגלי צה"ל, אתם מוזמנים להאזין לתוכנית שירה עובדת עם יורם רותם ואורחיו. האזנה נעימה. בוקר טוב, חג שמח לכם כאן אולפן גלי צה"ל, אה, איתכם יורם רותם והטכנאי ראם מישאל, ואיתנו ניצה מזור מקיבוץ שדה בוקר ובנה יפתח מזור מאשלים, שמנהלים בשנה האחרונה, אולי אפילו קצת יותר, פרויקט נהדר אה, שנקרא שירה עובדת, באלף, בעין, בואו נברר. בוקר טוב, חג שמח. בוקר טוב, חג שמח. בוקר טוב, חג שמח. בואו תסבירו מה זה שירה עובדת. שירה עובדת הוא פרויקט שהתחיל לפני כשנה וחצי, אה, כשהתחלתי שיתוף פעולה עם פרופסור מיכאל וולפה, אה, מלחין אה, ידוע מהתחום של המוזיקה הקלאסית ומלחין קיבוצי. משדה ו... בוקר כמובן. משדה בוקר כמובן. אנחנו רצינו בעצם ללכת ולאסוף מיישובי ההתיישבות העובדת, שזה כולל מושבים וקיבוצים, את ה... התרבות הפנימית שלהם, ובדגש לחנים, שהלחנים יהיו מקוריים, אה, שנעשתה לאורך השנים, אה, ומעולם לא יצאה החוצה מגבולות היישוב. הרעיון הוא שיש תרבות שלמה שהייתה לקהילה ולא יצאה החוצה וקיבלה את התהילה שלה. ואנחנו בעצם רצינו להוציא אותה החוצה מדלת אמות הקיבוץ ולקדם אה, אותה בחברה הישראלית. אנחנו עושים את זה בשתי דרכים. אחת זה הקמת אתר אינטרנט ייחודי לנושא, בהשראה של אתר זה מרשת, שבעצם ישמר וינגיש את כל החומרים לציבור. והשני זה בעצם לקחת את השירים הטובים ביותר ולקדם אותם, כמו למשל שאנחנו עושים את זה כאן ועכשיו. טוב, פתחנו עם השיר ניגונים, שרה עירית סנדנר מקיבוץ המעפיל, כתבו פניה ברגשטיין מקיבוץ גבת, דוד זהבי מקיבוץ נען, וזה באמת שיר קנוני שיצא באמת כבר לא רק מחוץ לקיבוץ, אלא מחוץ לארץ אפילו, והוא אה, כן. שיר ידוע ואהוב, ואולי לא כולם יודעים שהוא נולד בקיבוץ, אבל זאת הכוונה, זאת אומרת להגיע כן. לשירים שלא התפרסמו כמו השיר הזה? אה, כן, מעבר לזה, גם כן, אה, זה קצת מציג את ה... פניה ברנשטיין כמשוררת, שדוד זהבי כתב אה, מוזיקה לשיר שהוא למעשה שיר של משוררת, וזה לא mm-hmm. לא הדבר היחידי. אתה מוצא משוררים בקיבוצים שהולחנו על ידי מלחינים קיבוציים. טוב, אז נמשיך עם אה, הגבעת רון, שזאת באמת הלהקה הכי מזוהה אולי עם הזמר כן. הקיבוצי. והיא נכון. הקליטה נכון. בעבר המון שירים של אה, חברי קיבוצים. נכון, ושובה של נטשה, יש לו סיפור נורא נחמד. הוא למעשה שיר שנכתב לחג החמישים של גבע, והוא נקרא במקור שיר מקלחת. אה, דוב כרמל כתב איזה מין פרודיה על השירים הרוסיים, וכתב את זה למילים מיתוליות של הקיבוץ. זה היה בסוף 1971, ראשית העלייה הגדולה מרוסיה. המופע הוקלט בגלי צה, בקול, בקול ישראל אה, על ידי איש הרדיו יואל רקם, והוא מאוד אהב את השיר והציע לכתוב לו מילים חדשות אה, לכבוד העלייה הרוסית. באותה תקופה. המשורר אלי נצר כתב טקסט חדש, שובה של נטשה. our shall נהג רון, תשובה של נטשה, אלי נצר ודוב כרמל, שני חברי דליה כתבו את השיר הזה. יש קיבוצים, אגב, שיש בהם הרבה יחסית אה, יוצרים ומבצעים, ויש קיבוצים שיש או שאין בהם בכלל, נכון? זה נכון, זה נכון. נכון. אני לא? מוכרחה לציין שהגיעו מכל מיני קיבוצים, והיו כאלו ששלחו לנו קיבוץ מסוים ששלח לא מעט חומר, וקיבוצים אחרים ש... שקט. אבל אנחנו מקווים שהם כן יתעוררו ואולי כן יגיעו דברים. או שמלחינים מקיבוצים אחרים, הלחינו להם. טוב, כן. תכף נגלה לאן אפשר לשלוח את השירים שעדיין לא קיבלתם במסגרת הפרויקט הזה, אבל אני רוצה לספר לכם שיצא לי להיפגש עם ותיקי הגבעתרון, לא עם חברי הלהקה של היום. והם זוכרים שירים ששרו בגבע, להקת הגבעתון קיימת ב-62, לא, 65 שנים בעצם עוד מעט, ופשוט הם זוכרים עוד שירים שכשהם היו ילדים שרו בגבע זאת אומרת, כל מיני חברים ואנשים שכתבו למסיבות ואירועים פנימיים, ופשוט אין סוף שירים, אני מקווה שאתם אה, קיבלתם אותם הפרויקט הזה, כי אם לא, אז שווה לכם לא, להתעניין אצל הוותיקים. לא, צריך לעורר אותם, כן. כי נדמה כן. שהגבעתרון כבר שר הכל, אבל כן. מסתבר שיש להם עוד המון שירים שלא mm. הוקלטו עד היום, ואני חושב כן. שזה חלק מהפרויקט מעניין. שלכם, יכול להיות uh, מעניין. נמשיך עם עוד שיר שנכתב לא רחוק מגבע, אמנון בקר. כן, קיבוץ חשוב, ישראל, ישראל, כתב את המנגינה, אמנון בקר אחראי לכתיבת לא מעט שירים, עשרות שירים. השיר הוא אור על הגבעה, שנכתב גם כן לשנת ה-15 לקיבוץ ישראל. ומי שכתב את המילים זה עמירם קופר מניר עוז. על הגבעה, שיר של אה, מקהלה מקיבוץ יזרעאל. איך הגיעו אליכם השירים שאנחנו שומעים בתוכנית הזאת השירים הגיעו אליי בדרך כלל את הדואר שלי בשדה בוקר. אה, אני הראשונה שפתחתי אותם בדרך כלל, והאזנתי להם. יפתח לא קיבל מעט גם כן אה, דרך הדואר האלקטרוני. כן. הוא קיבל לא מעט. אבל לאסוף אותם, זה, זאת הייתה... אה, מלאכה לא קלה, כי בעצם אה, כשניסינו לעשות את זה בגלי האתר, בעיתונות, ברדיו, אנשים לא כל כך אה, נעתרו, כי לא כל כך שמעו, והמספר האנשים שזה בדיוק מדבר אליהם הוא מאוד מאוד קטן. בדרך כלל זה אנשים שאו הם היו אנשים מאוד מעורבים בתרבות בקיבוץ, או שמישהו מהמשפחה שלהם אה, היה, או הם עצמם היו בעניין התרבותי, ולכן הצלחנו לאסוף רק על ידי זה שהתקשרנו לאחד-אחד. פשוט שאלנו כל אחד אם הוא מכיר מישהו מקיבוץ או מושב ש... יכול לעזור כמו שהוא עצמו עזר. וההקלטות, הם, אה, אולי חלק גדול מהשירים לא הוקלטו, פשוט אה, בגלל זה לא יכלו לשלוח לשיר. נכון, הרבה מאוד, בעצם רוב השירים אפשר לומר לא הוקלטו בכלל, אה, אבל חלק הוקלטו הקלטות מקצועיות, חלק יש לנו הקלטות מתוך חגי המשק, מתוך חגים, חגי ישראל, וסך הכל יש לנו בעצם הרבה מאוד חומר גם בתווים, לא רק הקלטות. ואני שוב אומרת, אולי זאת הבמה להגיד שישלחו עוד, זאת אומרת, אה, למסור מסר שישלחו, בהחלט הכוונה היא זה לאסוף, אפילו אם זה לא מוקלט, אפילו אם זה בתווי מסודר. בהחלט לשלוח, כי אנחנו נתעד את הכל. אז היום... בואו נגיד אולי את הכתובת באמת לאן לשלוח, כי אנשים שמקשיבים לנו בטח כבר מתחילים להיזכר בכל מיני הקלטות ושירים שיש להם ב... אה, מקום כלשהו. אוקיי, אז אה, צריך לשלוח אה, לניצה מזור בשדה בוקר, או... קיבוץ שדה בוקר. כן, קיבוץ שדה בוקר, שלא יגיע למדרשת בן גוריון, שהרבה פעמים מתבלבלים. ואפשר למצוא את כל הפרטים בגוגל, פשוט להקליד את שם הפרויקט, שירה עובדת, בעין או באלף, וזה יעבוד. טוב, אז בואו נשמע עוד שיר שהגיע אליכם כבר, וזה שיר מקיבוץ מעברות, שיר געגועים. כן, מעברות זה קיבוץ מאוד מאוד מוזיקלי. היו שם אה, אה, כמה מלחינים מאוד אה, אה, חשובים, וביניהם אני אזכיר את ניסים ניסימוב, ש... הוא מלחין מאוד מוכשר שזכה לעדנה בשנים האחרונות בפסטיבל צלילים במדבר שמיכאל וולפה הוא המנהל המוזיקלי שלו, אבל סך הכל בחברה הישראלית הוא לא יצא החוצה וזה פשוט הפסד גדול לתרבות שלנו. אבל גם היום עדיין אנשים קליטים שם, יש שם רק לפני, בשנתיים האחרונות יצאו שם שלושה דיסקים שהוקלטו באולפן אה, הקלטות המקומי שם. ואנחנו נשמע את שיר געגועים של אה, יעקב שוטוב ומנולו קליינהוסט. you שיר געגועים מקיבוץ מעברות, חבר הקיבוץ, מנולו קליינהרס, הוא המלחין, יעקב שוטו והמילים, וככה אנחנו שומעים בשיר הזה איזשהם, אלו שהם געגועים לקיבוץ של פעם, או לפחות אולי גם של היום, אני לא יודע למה מתגעגעים היום בקיבוץ. כן, אה, בכוונה אני רציתי לפתוח את התוכנית הזאת באיזה שיר געגועים, נכון? לקיבוץ של פעם. למרות שאני באה מקיבוץ אה, שהוא כמו קיבוץ של פעם, הוא לא השתנה. שדה בוקר. אבל שדה בוקר לא השתנה. הוא עדיין קיבוץ של פעם, אבל uh, רוב הקיבוצים עברו תמורות מאוד גדולות בשנים האחרונות, ובאיזה מקום יש געגועים לזה. וגם ומה... חשוב להגיד שהתמורות האלה גם uh, קצת אה, הרחיקו את התרבות המקומית. זאת אומרת שהטלוויזיה והרדיו uh, הפכו להיות נפוצים בכל בית, ו... ומרכזי התרבות בעצם uh, הפכו להיות הבית ולא הציבור, ולכן גם לאט לאט uh, פחתו ופחתו, ולכן גם הפרויקט בא לשמר את הדברים האלה, שלא ילכו לאיבוד. mm-hmm. בגלל ההשתנות של החברה הקיבוצית. טוב, אז לצד השירים באמת שאנחנו לא שמענו אף פעם, אני חושב, כאן לפחות בגלי צה"ל, אה, נשמיע בתוכנית הזאת גם אה, שירים מוכרים שיצאו מהקיבוצים, כמו השיר הבא, לחיות בחיק הטבע, להקת מגפיים שרה נכון. את השיר הזה. אה, דווקא מושבים. דווקא הם מושבים היו, נכון, כן. הם היו מושבניקים. הם גם נכון. מושבניקים נכללים בסידור שלכם. אה, בהתיישבות העובדת הם אה, מוגדרים כיישובי התיישבות העובדת, ואנחנו הגדרנו לנו איזשהו סף מסוים שזה יהיה הגבול. ההתיישבות העובדת, בדקתי אפילו בוויקיפדיה, מושבות כמו ראש פינה וחדרה לשעבר, שזאת הייתה מושבת, מושבות לא נחשבות התיישבות עובדת, לכן לא הכנסנו אותן. גם היו לנו פניות מהם, אבל לא יכולנו, כי אין לזה גבול. טוב, זה אולי יהיה השלב רבה בפרויקט שלכם, שהוא באמת אה, פרויקט מבורך. את להקת מגפיים אנחנו מכירים, אה, שי לביא הוא הבמאי, אה, הוא גם הלחין את השירים ששר הלהקה הזאת. המילים כאן הם של ישראל וייסלר, הלו הוא פוצ'ו, פוצ'ו כן. הידוע, כן. והשיר באמת, גם הוא מתגעגע, אני חושב, לקיבוצים של פעם, למרות שגם היום חיים שם בחיק הטבע. להיות מושבניק זה נשמע יפה וגם נחמד אבל זה לא מתאים לכל אחד כי צריך להיות חרוץ, לא ללכת רק לרוץ ולא למצוא תמיד איזה תירוץ לחלום יום יום להיות קיבוצניק זה נשמע יפה וגם פשוט. זה בטח קל. לא, לא, זוהי טעות. כי צריך להיות חרוץ, לא רק לרוץ, ולא למצוא תמיד איזה תירוץ. לעשות הכל לבד, ללא ניסים, בהחלט מאפיין את החברים בתנועה הקיבוצית לאורך כל השנים. ויפתח, אתה בחור צעיר, מה מושך אותך לפרויקט כזה של תיעוד, של אה, חקר העבר? אני נולדתי וגדלתי בקיבוץ, והתחנכתי על אה, מוזיקה ישראלית, גם שירי ארץ ישראל. ובין השירים שהייתי שומע היו גם שירים של הקיבוץ שלי, שהיו לי בעצם אה, כמו עוד אחד משירי ארץ ישראל, אני לא כל כך הבדלתי אפילו ביניהם. כשעזבתי את הקיבוץ, uh, שמתי לב שרק אני מכיר אותם. ואמרתי, וואלה, זאת, זה פספוס, כי, כי יש כמה שירים הם אה, טובים. למשל, אה, השיר של יהושע צפריר, שהוא כתב ודוד זהבי הלחין, ליל בא שקט רוגע. זה שיר שחלק מהמקור שלו, הכותב שלו, ממשמר הנגב, ויש עוד שירים אחרים של יהושע צפריר שהולחנו במשמר הנגב. אז בעצם אני רציתי שלא רק אני אכיר את זה, אלא החברה הישראלית כולה תוכל לגשת ולהכיר. אז בואו נשמע את השיר היפה הזה, לילה בא, שקט רוגע, המבצעת היא דפנה זהבי מקיבוץ נען, כלתו של המלחין דוד זהבי. trzeba drogę. אתה היום? אמרת שעזבת את הקיבוץ? היום אני מתגורר ביישוב קהילתי שנקרא אשלים, אני סטודנט לביולוגיה, ואני בתחביבי, בחזרה מהאוטובוס מהמעבדה, אני פשוט מתקשר לאנשים ואוסף. ו... אז בואו נשמע עוד אחד מהשירים שאספת, בוא תציג אותו. יש השיר... העושים מלאכתם נאמנה. נכון. בחגיגות ה-60 של קיבוץ מעגן מיכאל, הם אה, רצו לעודד את היוצרים המקומיים שם. והם אמרו, אם אתם אה, הלחנתם שירים ואתם אה, רוצים, אנחנו נעזור לכם להפיק את הדיסק. לכבוד חגיגות ה-60. אה, שרון פורטוגלי, שהיא גם אחת מצוות הפרויקט שלנו, הלחינה את שיריו של אריה אורי, ויצא הדיסק שקוראים לו על הממשי, שמתוכו בחרנו את השיר "יש העושים מלאכתם נאמנה". קפה עם שחר, מצית סיגריה ראשונה, שעת עימות עם אלוהיו הפרטי, יום אחר יום, שנה אחר שנה אחר שנה. עמל מפרך ביגע, עמל מילה פושטת רגל Poti agak יש העושים מלאכתם נאמנה מקיבוץ אה, מעגן מיכאל, ושיר כמו שזה ששמענו מראה שגם בקיבוצים של היום נכתבים בעצם שירים, ויש המון חבר'ה צעירים ומוכשרים בתנועה הקיבוצית. נכון, ושרון הדגישה וביקשה להדגיש שלשיר הזה יש משמעות בשבילה. הוא מסמל את העשייה, את העבודה הקיבוצית, אני... את האידיאולוגיה הקיבוצית. את הערכים שהיא גדלה. את הערכים שהיא גדלה, והיא ביקשה לציין את הדברים האלו לפנינו. היא לא סתם בחרה את השיר הזה. כן, היא בקיבוץ. כן. ואפשר היום בקיבוצים אה, ליצור, להתפתח. אני יודע שבעבר לא בדיוק אה, טיפחו את אה, חברי הקיבוץ שיצרו, הם היו צריכים לעשות את זה אחרי שעות העבודה, בעיקר. נכון, זאת אומרת, נכון. האומנות לא בדיוק נחשבה כענף מכניס נכון. בקיבוצים נכון. של פעם לפחות. ולא רק זה, הם גם היו רחוקים מהמרכז, מתל אביב, ממקומות שאפשר להתפתח, ויש מלחינים מאוד מוכשרים ש... יצאו רק הראו טפח ממה שהם עשו, למשל כמו חיים ברקני, שהלחנים שמצאנו שלו, ב... שהוא הלחין לחגי משק ואירועים בתוך אה, קיבוצים ומושבים, הם אה, אוצרות שלמים. Mm-hmm. זאת אומרת ש... התנאים האובייקטיביים לא הוציאו חלק מהשירים מהקיבוץ, וגם יש שירים באמת שלא ראויים לצאת, אלא יש להם משמעות מקומית, אנתרופולוגית נגיד. כן. וגם לזה אנחנו נותנים הרבה מאוד מקום, בעיקר באתר האינטרנט שלנו. טוב, אז אם הזכרת את חיים ברקני, בוא נשמע את אחד משירי הדגל שלו, שאותו הוא כתב עם יוסף נצר, אף הוא חבר קיבוץ שער הגולן. השניים האלה כתבו אה, מחזמר, כששער הגולן היה בן 25, הקיבוץ, ואחד השירים מתוך המחזמר הזה, ביתי אל מול גולן. זכה כבר להמון ביצועים. אחד מהם הוא של זוהר רביץ, אה, יוצר וזמר צעיר, בן קיבוץ שער הגולן, והאחיין של אה, יהודית רביץ, שבאלבום הבכורה שלו הקליט גרסה חדשה ויפה לשיר הזה, בוא נשמע ביתי אל מול גולן. thank you יודע איך חומים היערות, איך מתכסים גגות בשלג המרעיף. ליצל או ניגן, ניגן על שערות, וכליל החורש מספר לי על איתי אל מול גולן, ביצוע חדש של זוהר רביץ משער הגולן. ונעבור לעוד קיבוץ שככה משופע לאורך כל השנים ביוצרים, אה, מבצעים, עין חרוד. נכון, עין חרוד הוא קיבוץ עם אה, הרבה מאוד יוצרים. אה, למשל, שלום פוסטולסקי, ניר החן, mm-hmm. ובין אנשי הקיבוץ היו גם אנשים שהם לא היו מלחינים, לא היו מזוהים באופן... אה, מושלם עם אה, לחן, אבל הם היו מלחינים אה, לשעת הפנאי, אחרי העבודה בפלחה או אחרי אה, השיעור בכיתה עם הילדים. ביניהם היה אה, משה כרמי, שבעצם אה, היה המורה המיתולוגי לטבע של אה, ילדי עין חרוד והסביבה, אה, שהוא היה איש מאוד מאוד מוזיקלי ו, ומאוד מזוהה עם מוזיקה. אה, הוא לא הלחין בעצם בעצמו יותר מדי, אבל אה, כשדיברתי עם אה, הבת שלו, סמדר כרמי, היא אומרת שיש שיר אחד שהיא יודעת בוודאות שהוא הלחין, והשיר הזה הוא סורי הוי סורי. זה שיר שאין לו שום ביצוע, ואחד מהדברים שאנחנו מבקשים מאנשים, אה, שאם אין ביצוע והם יכולים, בבקשה תקליטו לנו את זה. משהו דומה לזמרדעים של אה, זמר רשת. Mm-hmm. תקליטו, תשלחו, כי לשלוח רק כתבים זה, זה חסום בפני רוב האוכלוסייה, ואפילו הקלטה לא הכי טובה יכולה לשפוך אור שלם על השיר. אז זאת הקלטה לא הכי טובה, אני חייב לציין, אז בשביל זה אני הייתי רוצה גם להקריא את השיר. אני... שם. חשוב, אה, תשימו לב איזה ערך היסטורי יש לזה, הוא נכתב ממש שעין אה, חרוד עלה על הקרקע וכל אה, מרגלות הגלבוע היה לבן מאוהלי החלוצים המתיישבים הצעירים, והוא הולך ככה: סורי הוי סורי, רוח רעה, נא אל תניעי מיתרי אוהלי, לשלום ילבינו, יאירו יריותיי, נוחו הו נוחו יריות אוהלי. והוא מרמז קצת בשיר על אה, שאול המלך, אשר אה, צלילי כינורו של דוד שכחו את שערתו. אז בואו נשמע את השיר הזה, שבטח מוכר בעין חרוד, אולי לוותיקים, הצעירים, אני לא יודע אם אפילו מכירים, אבל זאת הזדמנות לשמוע את ההקלטה של השיר הזה, באיכות לא טובה כאמור, אבל הנה. במיוחד לפרויקט. כן, והביצור של אה, מקהלת כרמים. אה, הקיבוצים באמת, מעבר לזה שהחברים של הקיבוצים כתבו שירים ומנגינות, גם אה, נתנו הזדמנות ראשונה להרבה מלחינים ויוצרים שהתפרסמו אחר כך. אני יודע שלמשל סשה ארגוב, המלחין הגדול, עבודות ההלחנה הראשונות שלו היו לקיבוץ חצור. חצור. הוא נכון. היה מלחין מבוקש שם, שהגיע לכל חגי המשק ולאירועים הפנימיים מתל אביב, עזב את נכון. העבודה שלו בבנק ליום יומיים כשהיה צריך, ו... בא להלחין שירים לקיבוץ, והיו שם... עוד יוצרים כאלה שבאמת אה, התחילו בקיבוץ, אחר כך עברו הלאה. ויש שם אה, אישה מאוד מבוגרת בקיבוץ חצור, שעדיין יודעת לדקלם את השירים הראשונים של סשה ארגוב. ווא. אה, לצערי, אנחנו לא הכנסנו אותו, כי הוא לא מזוהה עם התנועה הקיבוצית, והוא בא, כמו שאמרת, מתל אביב. <laughs> אנחנו החלטנו שרק מלחינים מהתנועה הקיבוצית. טוב, הוא לא התקבל לחברות, אבל פולדי שצמן כן היה חבר. כן, פולדי שצמן אה, עבד, אני מבינה שבניר דוד הוא עבד כשנה, עוד איזה משהו, והיה מאוד פורה בתקופה ההיא. ומאוחר יותר הוא עבד בתיאטרון חיפה, הוא היה מנהל המוזיקלי של תיאטרון הבימה. כן, כן. המחזות אה, של חנוך לוין, המחזות שלו. אה, אבל זה שהוא כן. ממש מהראשונים שהוא הלחין נכון. בארץ בתקופה הקיבוצית שלו, והשיר הזה הוא בדרך כלל, שרים אותו בלחן של עמנואל עמירן אה, בתנועה הקיבוצית לכבוד שבועות. וכאן mm-hmm. uh, בעצם uh, קיבוץ ניר דוד שר באופן ספציפי בלחן של... בשבועות, שנה שעברה הם טוענים כן. שהם חידשו את השיר הזה והם שרו אותו בחג השבועות. בכלל יש להם פרויקט שלם של לחדש שירים של הקיבוץ לדיסק mm-hmm. חדש שהם רוצים להוציא. טוב, אז הנה, מי שיודע, בקיבוץ ניר דוד מוזמן להצטרף. ואם אנחנו כבר בענייני שבועות, אי אפשר שלא להזכיר את מתתיהו שלם מקיבוץ אה, רמת יוחנן, שבאמת אה, כתב והלחין אה, עשרות שירים לחג הזה ולחגים חקלאיים אחרים בקיבוץ שלו ברמת יוחנן, שם באמת החג הזה נחוג עד היום, לפי כל כללי הטקס שהוא עיצב שם, וכמובן עם יוצרים אחרים שעבדו ברמת יוחנן. אולי נשמע שיר שלו שהוא נכתב גם כן ברמת יוחנן לחג סוכות, רוב ברכות, בביצוע של הגבעת רון. רוב ברכות של הגבעתרון משירי סוכות של מתתיהו שלם. היוצרים הגדולים האלה של התנועה הקיבוצית גם אה, מוצאים מקום בפרויקט שלכם, או שהם כבר uh, עשו את שלהם? באתר אינטרנט יש מקום להכל, וגם בפרויקט האחר הנוסף שאני עוד מעט אספר עליו, שזה מופע שאנחנו רוצים להפיק, אה, אנחנו נגוון בשירים מוכרים, כי מאוד קשה לקלוט הרבה מאוד שירים לא מוכרים בבת אחת. אני רק רוצה להגיד שמתתיהו שלם הוא בעצם אה, דוגמה חיה לתקופת הזוהר של הקיבוץ, שהחברה הישראלית קלטה הרבה מאוד מהחומרים שלו שיצאו החוצה. דבר שדעך ודעך עם השנים, אבל בתקופת הזוהר הזו אה, אפשר למנות עוד כמה מלחינים קנונים מאותה תקופה, כמו למשל דוד זהבי מנען, אה, יהודה שרת מיגור, ינקלה שגיא, יעקב שגיא מעין השופט, שיש שירים שלו שהוא הלחין וכתוב עליהם עממי, כי הם כל כך אה, הפכו להיות חלק מאיתנו, שכבר אנשים אה, לא יודעים מי הלחין אותם. ואנחנו אה, לקראת סוף השעה הראשונה שלנו נשמע שיר מקיבוץ נירים, שפחות התפרסם, אני חושב, מבחינת היוצרים שחיו בו, אבל הנה הבאתם גם שיר משם. נכון, את השיר הזה שלח לי ציקי דינשטיין, שהיה חבר נירים. וכתב בשנת 1958 שיר אה, למסיבת ההצטרפות חברי גרעיני נירים לחברות בקיבוץ. השיר נכתב באווירה של אחרי מבצע קדש, ואתם אה, תשמעו את זה במילים, עם איזושהי אה, ערגה, רצון וערגה להגיע לסיני ולעזה ולהתהרות שם. Mm-hmm. השיר בעצם אה, נרדם בתוך הקיבוץ, עד שיום אחד הגיעו, הגיע לקיבוץ במסגרת תוכנית של כל ישראל מאיר הרניק, שהייתה לו חבורת אה, שיר ושיר, והם ביצעו שירים אה, שהיו בין השאר ביישובים שהם אה, הלכו אליהם. אז חברי נירים לימדו אותם את השיר הזה, ובשנת 68' אחרי מלחמת ששת הימים, אם זה בדיוק התאים שוב פעם, כי שוב פעם הגיע אלינו סיני וזה בוצע בחגיגות ה-20 למדינת ישראל על ידי הדסה סיגלוב, יצא בדיסק. שהייתה זמרת מאוד מפורסמת, והיא גם, הקשר שלה לקיבוץ הוא שהיא האימא של אה, שרת החקלאות, אורית נוקד, חברת קיבוץ שפיים, אז הנה. הכל חוזר לקיבוץ בסופו של דבר, והדסה סיגלוב עם השיר הזה מקיבוץ נירים, שיר השלום, איתו אנחנו נסיים את השעה הראשונה שמוקדשת לשירים מהפרויקט שירה עובדת. כאן באולפן ניצה מזור, יפתח מזור, אני יורם רותם והטכנאי ראם מישאל. נחכה לכם גם לשעה נוספת עם שירים יפים מהתנועה הקיבוצית מיד אחרי החדשות. רבותיי, שיגיע היום, אצלנו בגבול יהיה עוד שלום. לח'אן יונס ניסע, לקולנוע נגיע, נקנה גרעינים ונשב ביציע. יבוא עוד היום וניסע אז כולם לחוף אל עריש. ונשחה שם בים, ונאכל שם פלאפל, נשתה שם ערק, נמצוץ מנרגילה, נלגום גם קפה. את מגדל השמירה לחופו של הים עוד נוביל. ומלמעלה למעלה ישב לו בנחת מציל. הוא ייקח משרוקית וישרוק, אדוני אל תלך שם רחוק, וזוגות ישחקו בכדור והכל כרגיל. בלילה בחוץ יעבוד לו פלח, וסטן ורימון הוא איתו לא ייקח, ועיקר ערבי עקל בכפייה עם צמד שברים, מן החושך יופיע, ישבו זה מול זה, ישיבה מזרחית, ישימו באמצע ארגז ומפית, והשניים יאכלו, ידברו על בצורת, על לול ועל רפת ומחיר של נשים. ובמקום תעלה על הגבול ורובים בעמדות, עוד יבנו שם בתים עם גגות אדומים וגינות. עוד תראו שיגיע היום, בשדה יסתובב השלום. עוד תראו רבותיי שיגיע היום אצלנו בגבול יהיה עוד שלום לח'אן יונס ניסע לקולנוע נגיע נקנה גרעינים ונשב ביציע יבוא עוד היום וניסע אז כולם לחור Καρίς, δεν ισχέσαμε βαλιά, δεν οχάλεσαν παλά, δεν ισχέσαμε αράκ, η μην αργήλαν λανιλγόμ, γάμε καφέ. Έτσι μην γνάζει, ας μοιράλε, φοβός, ελχαγιάμ, ότι ומלמעלה למעלה יושב לו בנחת מציל. הוא ייקח משרוקית וישרוק, אדוני אל תלך שם רחוק, וזוגות ישחקו בכדור והכל כרגיל. אביב אשליפה. עיני תגמר חכים, ארץ רוגעת בדמי הליל, הו שומר מה מליל, חליל רואים ירון גולשים עדרי הצאן מלי ומילי עוד כנען רוח מים המה בין שיבולי קמה מלי ומילי עוד כנען בחג הסוכות חוגגים עם מיטב התוכניות שזכו השנה בפרס מפקד גלי צה"ל. הבוקר ב-10, הכל זורם. 30 שנה לתוכנית המוזיקה של דובי לנץ. בארבע אחרי הצהריים, החולם נפל פצוע. רינו צרור חוזר אל מלחמת יום הכיפורים. ובתשע בערב, ישרא קלאסי עם מאסטרו ניר ברנד. חג סוכות שמח מגלי צה"ל. גלי צה"ל בפסטיבל תימנה, שידורים מיוחדים מפסטיבל ראש העין למוזיקה ים תיכונית. ברביעי בשש בערב, פותחים ערב עם שמעון פרנס. בשמונה בערב, דני בר-און מארח את יואב יצחק, צלילי הכרם ואחרים. ובעשר, ערגה שילוני ועומר ירדני בשעה של מוזיקה עם דור ההמשך של ראש העין. פסטיבל תימנה, חול המועד סוכות, רק בגלי צה"ל. צה"ל לשעה תשע, כאן שיבל כרמי מנסור עם מה שקורה עכשיו. חשד לרצח הלילה בקריות, צעיר בן 23 מקריית עתה נדקר לפנות בוקר בפלג גופו העליון, בקטטה שאירעה מחוץ למועדון באזור. צוות של מגן דוד אדום שהוזעק למקום פינה אותו לבית החולים רמב"ם במצב אנוש, תוך ביצוע פעולות החייאה, אך לבסוף נקבע מותו. כתבנו קובי מנדל מוסר כי זהות הדוקר עדיין לא ידועה. המועמד הרפובליקני לנשיאות ארצות הברית, מיט רומני, מאשים את הנשיא המכהן ברק אובמה בקלות דעת בכל הנוגע לגרעין האיראני. רומני כותב הבוקר במאמר בעיתון וול סטריט ג'ורנל כי התהליכים המדיניים במזרח התיכון מובילים לכאוס שיחמיר אם איראן תפתח נשק גרעיני. ההתפתחויות הללו אינן מהמורות בדרך, כפי שהנשיא אובמה מכנה אותן, אמר רומני והוסיף, אלו נושאים רציניים שמעמידים את ארצות הברית בסכנה. נדמה שארצנו מתנהלת על פי האירועים במקום לעצב אותם, וזה מסוכן. דברי רומני במאמר. שני המועמדים יערכו עימות טלוויזיוני ראשון ביום רביעי הקרוב. עד הבחירות, שהתקיימו ב-6 בנובמבר, יערכו המועמדים שלושה עימותים. על פי סקר המתפרסם בסוכנות הידיעות AP, אובמה צפוי לנצח בבחירות עם 271 אלקטורים, אחד מעל הנדרש כדי להיבחר. רומני מקפל על פי הסקר 206 אלקטורים. בגאורגיה נפתחו הבוקר הבחירות לפרלמנט. מפלגת האופוזיציה בראשות המיליארדר ביצינה איוונישווילי תתמודד על הרוב בבית הנבחרים מול מפלגת השלטון הנוכחית בראשות הנשיא מיכאיל סקשווילי. הבחירות נערכות בצל מהומות שהתקיימו ברחבי גאורגיה בשבועות האחרונים, לאחר פרסום סרטון שבו נראים סוהרים בכלב במדינה מענים אסירים. מפלגתו של סקשווילי מחזיקה כיום ב-119 מתוך 150 המושבים בפרלמנט. בית משפט ברוסיה ידון היום בערעור שהגישו חברות להקת הרוק פוסי ראיות על ההחלטה לכלוא אותן לשנתיים בגין חוליגניזם ושנאה דתית. אתמול קראו בכנסייה האורתודוקסית ברוסיה לשחרר את חברות הלהקה מהכלא אם הן יסכימו להביע חרטה על מעשיהן. זאת לאחר שגם ראש ממשלת רוסיה, דמיטרי מדוודב, אמר כי המשך החזקתן בכלא יהיה לא יעיל. מזג האוויר מעונן חלקית. ייתכן גשם קל ברחבי הארץ וסופות רעמים בודדות. קיים חשש לשיטפונות במדבר יהודה, בנגב ובערבה. אלה החדשות שעורך אילן אהרונוב. חג שמח והמשך האזנה נעימה. צה"ל מאחלת לכל חיילי צה"ל ולכל בית ישראל חג סוכות שמח. בוקר טוב וחג שמח לכם מגלי צה"ל, אנחנו שבים על השעה השנייה של התוכנית שירה עובדת עם יורם רותם ואורחיו. האזנה נעימה. לכלי שנה והנחתה תחל שעה ושמחתה, כי אנחנו כאן בשעה השנייה של אה, שירה עובדת, אה, שאנחנו מקדישים כאן בגלי צה"ל לשירים מהתנועה הקיבוצית, מההתיישבות העובדת, שירים שנאספים בימים אלה על ידי אה, יוזמי הפרויקט הזה של שירה עובדת, בעין או באלף, ניצה מזור מקיבוץ שדה בוקר, הבן שלה יפתח מזור מאשלים, ופתחנו עם השיר תכלה שנה, ש... כתבה, הלחינה, שרה לוי תנאי, שכולם מכירים אותה מלהקת ענבל. היא כמובן אה, המייסדת, הכוריאוגרפית והמנהלת הראשית של הלהקה הזאת הייתה במשך שנים, אבל היא גם היא באה מהתנועה הקיבוצית, מקיבוץ רמת הכובש. נכון. היא במקור כמובן לא מהתנועה הקיבוצית, אבל בתקופת אה, מלחמת העולם השנייה בעלה התגייס לבריגדה. והיא שהתה בקיבוץ רמת הכובש, עבדה שם בגן, חיברה המון חרוזים לילדים בגן, ואפילו הלחינה לא מעט שירים. אה, יש לנו אה, הקלטות של דקלומים שלה מאותה תקופה, הקלטות מאוד מאוד נדירות, שאנחנו רוצים אה, לעלות לאתר. Mm-hmm. טוב, אז מי אם לא בקיבוצים יכתבו כל כך הרבה שירים לחגים, בעיקר לחגים החקלאיים, כמו שהזכרנו כן. קודם את מתתיהו שלם, ואתם הבאתם גם שיר מהקיבוץ שלכם. אנחנו הבאנו ממשמר הנגב, כן, מהמקור, משיר מקיבוץ המקור שלנו. אה, שיר שנקרא מעיין אסיף, מאוד מתאים לסוכות. הוא נכתב במילים רותי רוזנבלום ומנגינה מלווין אה, רך. שרים אנשים מהקיבוץ, מקהלה. חנה אסיף, שיר לסוכות מקיבוץ משמר הנגב, ואם אנחנו ככה בענייני סוכות, אני רוצה להשמיע לכם שיר שאני גדלתי עליו בקיבוץ דגניה א', שם אני נולדתי וגדלתי, ושם בכל חג סוכות אה, שרים, או שרו לפחות בסוכה של הקיבוץ, אה, שיר שנעמי שמר כתבה והלחינה, נעמי שמר כמובן מקבוצת כנרת, ו... במחזמר, כיצד שוברים חמסין, שהיא כתבה לילדי הקיבוץ, שממנו התפרסם בעיקר השיר אה, חורשת האקליפטוס, וכמובן גם אחר כך אה, חליל מכנסוף ואחרים, הופיע שיר שנקרא "כל דבר פריון נותן", שגם אצלנו בדגניה קראו לו בכפרנו על חוף ירדן. ואני שאלתי אחר כך את נעמי שמר הרבה שנים, למה השיר הזה בעצם לא התפרסם כמו שירים אחרים מתוך אותו מחזמר? ונעמי סיפרה לי שהיא פחדה אה, להוציא אותו לרבים בביצועים אחרים, חוץ מהביצוע של ילדי הקיבוץ והמקהלה שתכף נשמע כאן, כי לא הייתה בטוחה שהשיר הזה הוא במאה אחוז שלה. היא חשדה שזה, שהוא פלגיאט אה, חדר לשיר הזה, היא אה, עבדה אז בתרגום של שירי המחזמר המלך ואני, והיא חשבה שאולי שיר, קטע מהשיר באמת הם לא ממש אה, באופן מקורי שלה, ואולי נכנסו לשם כמה צלילים מאחד השירים של המחזמר הזה, המלך ואני, ולכן היא לא פרסמה אותו מעבר לביצוע הראשוני באותו מחזמר, כיצד שוברים חמסין. אבל הנה לספר אה, של שירי הילדים של נעמי שמר, הוא כבר נכנס עם התווים, וגם אני רוצה להשמיע אותו כאן, לטובת כל אלה שזוכרים אותו, גם מדגניה, גם מכנרת, וגם כמובן ממקומות אחרים. שיר לסוכות שכדאי להאזין ואולי אפילו לחדש. בכפרנו על חוף ירדן, כל דבר פריו נותן, של נעמי שמר, מהמחזמר כיצד שוברים חמסין. שמענו את ילדי קבוצת כנרת, והעיבוד, התזמור של יקותיאל שור, גם הוא חבר כנרת. שעשה באמת עבודה נהדרת, ואתם הבאתם עוד שיר אה, מהקיבוץ שלך, שדה בוקר. כן, אני הבאתי מהקיבוץ שלי, שדה בוקר, אה, שוב באווירה של חגים. אנחנו שרים את זה למגילת רות לשבועות. השיר של מיכאל וולפה, mm-hmm. חבר הקיבוץ שלנו, אה, שכתב מיל, אה, מנגינה למילים של אה, הפייטן בן המאה הרביעית, יוסי בן יוסי, פייטן mm-hmm. שחי בארץ ישראל, mm-hmm. והנה מקהלת הקיבוץ שרה את השיר הזה. טוב, ולפני שנשמע את השיר הזה שהלחין פרופסור מיכאל וולפן, נגיד שוב שהוא בעצם המנהל המוזיקלי שמלווה את כל הפרויקט שלכם, נכון. והוא גם זה שעומד מאחורי המופע. שיצא בקרוב, אני מקווה, מהשירים הנבחרים, מתוך השירים שנשלחו אליכם מהקיבוצים. נכון, היום אה, הגיעו אלינו כבר מעל 1,200 שירים ותווים ויצירות. מיכאל בעצם אה, החליט שאנחנו נכנס ועדה של אה, מלחינים ומוזיקאים מההתיישבות העובדת, ביניהם שרה לשרון, שאול גלעד, מנולו, ששמענו את השיר שלו קודם, שרון פורטוגלי, יורם אילן, והם בעצם ישבו והאזינו למאות שירים, mm-hmm. שעברו איזשהו סינון ראשוני כבר, שמתוכם הם בחרו בסביבות 13 שירים בלבד, שמהם יעלה המופע. כמו שאמרתי, במופע גם אה, יהיו שירים קצת יותר מוכרים. אה, אנחנו הזמנו למופע, למשל, את שלום חנוך. Mm-hmm. שהוא בעצמו מלחין uh, ויוצר שהגיע מקיבוץ משמרות, והייתה לו שם להקה, משמרון. אנחנו גם נשמע בהמשך שיר שהוא הלחין בתקופה שהוא היה בקיבוץ, ועוד מלחינים אה, קיבוציים אחרים, שרה לשרון כמובן, אה, שיהיו, וחלק מהמופע בעצם שבא לחדש שירים שמעולם לא עזבו את גבולות הקיבוץ או המושב. אז בואו נשמע שיר אחד כזה, גשם חלף, סתיו עבר. גשם חלף, סתיו אה, עבר, מקהלת שדה בוקר, ונדמה לי ששמעתי אותך שרה שם, ניצה, נכון? כן, זאת הערת ביניים, קריאת ביניים, כן. טוב, יש הרבה שירים משדה בוקר ש... מיכאל הוא אחד המלחינים הפוריים. אני מוכרחה לציין שלפני כשבועיים חגגו אצלנו, את, אה, ממש בסוף אוגוסט, את אה, חג השישים לקיבוץ, והעלו מופע שפשוט זה היה מדהים. זאת אומרת, אה, ברמות שכולם אמרו, כל המוזמנים, כל הקיבוץ פשוט כל הקיבוץ עלה על הבמה. היו בערך איזה 240 אה, אנשים שהופיעו על הבמה. כמובן למיכאל וולפה תמיד יש חלק מאוד מאוד גדול בכל ה... בכל האירועים האלו. הן בהלחנות והן פשוט בהרמת החלק המוזיקלי של, ה... של המופעים. אבל מצד שני, עכשיו הוא בגרמניה, מבצעים שם שירים שלו שהוא הלחין אה, ממוזיקה קלאסית. אז הנה, אמרנו שכבר שהרבה יוצרים ויצירות יצאו מהקיבוצים גם אה, אל מעבר לים, והזכרנו קודם את שלום חנוך, שסיפרת ליפתח שהוא ככה מאוד אה, נלהב לשתף פעולה עם הפרויקט שלכם, ואפילו הבטיח, אני מבין, לבוא למופע משירי הפרויקט הזה כשהתקיים. נכון, ולשיר שלושה שירים שהוא כתב אה, בתקופה שהוא היה בקיבוץ, בין היתר את השיר לילה. שהוא כתב אותו כשהוא היה בן 14. אה, 14 או 16. זה השיר הראשון חיים. של שלום חנוך, והיינו בהופעה חיה במועדון צוותא בתל אביב. המקום שנתן במה במשך הרבה שנים ועדיין נותן ליוצרים ומבצעים מהתנועה הקיבוצית. מעל הצמרות עדים העננים כשהירח אל הגן מניד ראשו נותן סימן, אפשר לשבת שם בפינה אותו ספסל, קלט את כל כמות הטל והתרטב. תיקח מגבת, אומר הלילה ושוכב. הלילה הזה שום סימן הוא לא נותן, הוא מעוור, הוא מכוון את התנועה בשלל גחליליות, הוא מספר מעשיות, והוא חושב שילדים מאמינים לזה, מן לילה שכזה, כזה. החלונות קבעו מזמן כל האורות, ושתי עיניים ירוקות שולחות סימפוניית ענקות, סולם מינורי בביתני התינוקות, מייללים בהפסקות נצבת הלב היי hey, אמא אורי, אומר הלילה ושוכב. הלילה הזה, שום סימן הוא לא נותן. הוא מעוור, הוא מכוון את התנועה בשלל גחליליות. הוא מספר מעשיות. והוא חושב שילדים מאמינים לזה, מן לילה שכזה, כזה. החלה רוח שורקת אש עוצר פניה מליטה, עוצרת את נשימתה, כי באורח הסהר מעגל את פי, במין חיוך כל כך חביב, הוא מסתרק, אתה קרח, אומר הלילה וצוחק. הזה, שום סימן הוא לא נותן, הוא מעוור, הוא מכוון את התנועה בשלל גחליליות, הוא מספר מעשיות, והוא חושב שילדים מאמינים לזה, מלילה שכזה, כזה. לילה, שלום חנוך, מועדון צוותא בתל אביב. אמרת, יפתח, שזה לא נשמע בהופעה חיה, אז הנה, הקהל בסוף אפילו מוחא כפיים. זה באמת שיר שהוא כתב בגיל 14, שלום, ושנה אחר כך הוא כתב עם מאיר אריאל, גם הוא כמובן ממשמרות את השיר המיתולוגי אגדת דשא, שגם הוא אחד משירי הדגל של התנועה הקיבוצית. והבאתם כאן גם את השיר אה, "מדוע הילד שחק בחלום" של לאה גולדברג, שאנחנו מכירים אה, בביצוע של אריק איינשטיין, עם הלחן של שלום חנוך, אבל מסתבר שגם אה, בתנועה הקיבוצית הלחינו את זה אפילו עוד קודם. נכון. בעין השופט עשו אה, פרויקט מיוחד אה, של אה, אומנים צעירים שמחדשים את המלחינים הוותיקים. כמו שאמרתי קודם, היה שם את ינקלה שגיא mm-hmm. יזהר ירון, שהלחינו בגבולות הקיבוץ, והם רוצים להפיק ולהוציא דיסק עם החידושים שהאומנים הצעירים עושים. אז בין היתר, בנבירה בארכיון של הקיבוץ, הם מצאו את הביצוע לילד צחק בחלום של יזהר ירון, שהוא קדום וקודם לביצוע של שלום חנוך. אז בואו נשמע את השיר הזה, מי שר? יעל קראוס. החלום mi alta ודאי תשאלנו היום, מדוע צחקת ילדי בחלום, והוא יחייך ועיניים יפקח, אבל החלום נעלם ונשכח, ודאי. מדוע הילד צחק בחלום, שמענו את יעל קראוס, הלחן של יזהר ירון, ואנחנו עוברים לקיבוץ עין החורש, שגם מתוכו יצאו במשך השנים אה, הרבה אה, יוצרים, אה, מיכל סנונית, המשוררת הידועה היא משם, וגם השיר שנשמע עכשיו, בהזיות הקסם, נולד בעצם בפרויקט של עין החורש, שפתחו שם את האולם. כן, 1979, פתיחת אולם האירועים. הם באמת עשו שם פרויקט של, אה, הם הלחינו, ביקשו מכל מיני מלחינים מקיבוצים שונים להלחין מילים של משוררים מקומיים מעין החורש. והשיר שנשמע עכשיו נכתב על ידי מרים דרור מעין החורש, הלחן שוב של יעקב שגיא מעין אה, השופט, שרה נעמי קינן, בהזיות הקסם. הזיות הקסם, נעמי אה, קינן, בשיר שהוקלט בפתיחת עולם האירועים של אה, קיבוץ עין החורש. נדמה לי שאפילו גלי צה"ל הקליטו את המופע הזה, אם אני לא טועה. ואמרנו כבר קודם שבקיבוצים עדיין נכתבים אה, שירים, ואפילו שירים טובים מאוד, אפשר לומר. ועידית חכמוביץ' מקיבוץ יגור, כתבה את השיר הבא שנשמע, ארץ השירים שלי. לזכרה של נעמי שמר, זה מה שהיא אומרת. כן, כן. נכון. לזכרה של נעמי שמר. יש כן. הרבה אזכורים לשירי נעמי שמר בשיר הזה. שרה להקת דומיננטה, בניהולו המוזיקלי של צבי שרף, שגם הוא אה, בן קיבוץ, ועושה דברים נפלאים בתחום העיבוד, הניהול המוזיקלי, ואנחנו נשמע את השיר הזה של דומיננטה, ארץ השירים שלי. יש בעלים, רחש נחלים, צאלון נטועת, כל צבעי הבר, ארץ המדבר שלי. את לפעמים מכאוב, לפעמים על חוף, צל של געגוע את, בית חלומותיי. משעולי שדותיי שלי. רוח נוגעת בשיריי, שחר מפציע בלילי. זמר הלב שוב מתאהב, ארץ, ארץ שלי. אדמה, חיוכי קמה, צעדי אורח אז, רסיסי האור, כל פרחי המור שלי. את, בשבילי ההר, בצבילי מיתר, בלילות ירח, את, לובן לא השקד, ותמות הזוקר שלי, רוח נוגעת בשיריים, שחר מפציע בלילי. כוכבים בחוץ, בערו אלייך את, חסד נעורים, ארץ השירים. ארץ השירים שלי, להקה דומיננטה בניהולו של uh, צבי שרף, השיר של עידית חכמוביץ', הזכרה של נעמי שמר. הנה שיר שנכתב השנה, וגם הוא אני חושב ממשיך את הקו היפה הזה של שירים מן הקיבוצים. הרבה שירים כאמור נולדו בחגיגות משק, נכון, כמו שאתם קוראים נכון, לזה. נכון, בהחלט. חגיגות המשק, יש לזה חלק מאוד מרכזי בהוואי הקיבוצי המוזיקלי בעיקר, כי הרבה שירים נכתבים לחגיגות משק, ואחד מהם אנחנו מביאים מכפר גלעדי. Mm-hmm. לחג המשק של ה-70, נכתב על ידי מיריק שניר. בת הקיבוץ, נדמה לי. הלחנה של חיים ילדים. פרמונט, ונקרא לבת ה-70. אז זהו, יש הרבה שירים מחגיגות המשק האלה שזכו להקלטה ועיבוד מאוחרים יותר, ויש שירים שעדיין מחכים שיגלו אותם, אולי השיר הזה גם. אולי. בואו נשמע. <laughs> בראש הגבעה me. בסביבת ה-70, חברי קיבוץ כפר גלעדי. אנחנו ככה מתקרבים לסופה אה, של השעה אה, השנייה של התוכנית שלנו, אבל יש כמה שירים שאני חושב שאי אפשר שלא להשמיע בשעתיים שמוקדשות לשירים מן הקיבוצים. אה, שיר מאוד יפה שכתב והלחין יוסף שריג. מקיבוץ בית השיטה, שנהרג במלחמת יום הכיפורים. השיר שלו, אור וירושלים, הפך כבר מזמן לשיר דגל, שיר מופת. נשמע את הביצוע של הפרברים, השיר הנהדר הזה. השקט שוב צולח כאן בשמי הערב, כדהיית דיה מעל התהומות, ושמש אדומה נושקת להט חרב, את הפסגות המגדלים והחומות. ראיתי עיר עוטפת אור והיא עולה בשלל צבעי הקשת, והיא נוגנת בי כנבל כן לעשור. ראיתי עיר עוטפת אור, ראיתי עיר עוטפת אור, והיא עולה בשלל צבעי הקשת, והיא נוגנת בי כנבל כן לעשור. ראיתי זוכר הצל מבין גבעות האורן, קרב בסתר כאוהב אל השכונה, אל השכונה, ומול פניו קריצות ליבו אל ההורן, לפתע נפקחו אליו כנפעמות. Wejnogenet בסיס אחרון מחוויר, אך שחר כבר כיפת זהב של להוד ורמר, למגעו החם הרך של אור צעיר. ראיתי עיר עוטפת אור, והיא עולה בשלל צבעי הקשת, והיא נוגנת בי כנבל העשור. ראיתי ידי הקש, והיא נוגנת בי כנבל לעשור. אור וירושלים, הפרברים, אחד מחברי הצמד, אורי הרפז, הוא בן קיבוץ מרחביה, צריך גם uh, להזכיר את זה, ויוסף שריג אה, מבית השיטה כאמור, יש לו עוד המון שירים נהדרים שאני מקווה שיגאלו ככה באמצעות הפרויקט שלכם, שהוא באמת פרויקט מבורך של חשיפת שירים uh, נשכחים מההתיישבות העובדת, מהתנועה הקיבוצית. שוב נזכיר אולי למי שרוצה לשלוח שירים כאלה, ששמע את השעתיים האחרונות וככה נזכר בשירים שכדאי שיצטרפו לפרויקט, בואו תנו את הכתובת. אוקיי, okay, אז uh, אפשר לשלוח את זה ל- לכבוד ניצה מזור uh, אה, מקיבוץ שדה בוקר, המיקוד זה 84993, ואפשר גם באימייל לכתוב באנגלית שירה עובדת במחובר, שטרודל gmail.com, וזה יגיע אליי ישירות לאימייל. אתם uh, מוזמנים גם להיכנס ולראות את כל הפרטים באתר, דרך גוגל פשוט תקלידו שירה עובדת, באלף או בעין. ואז תראו את האתר הזמנים של הפרויקט עם כל המידע. רק חשוב לי להגיד שהאתר הוא ממומן ומוקם בשיתוף עם התנועה הקיבוצית, וגם מי שעוזר לנו מאוד בשיתוף פעולה זה יעל אמיתי מהבלוג שלה, שאוספת אה, תרבות ילדים בקיבוצים, וזה מרשת שאנחנו בשיתוף פעולה מאוד הדוק איתם, כי יש דברים חופפים, אנחנו עוזרים להם והם עוזרים לנו. ניצה מזור, יפתח מזור, אני מאוד מודה לכם שבאתם אה, כאן הבוקר לאולפן גלי צה"ל עם האסיף היפה הזה של אה, שירים אה, אבודים, שירים נשכחים, שירים ידועים, שנולדו בקיבוצים, בהתיישבות העובדת, ויש עוד המון שירים כאלה שאנחנו עדיין לא אה, הצלחנו להשמיע כאן, כי בכל זאת המסגרת מצומצמת. אני יורם רותם, ואני רוצה להודות גם לטכנאי בר דותן. אנחנו נסיים עם שיר שיש בו ככה איזשהו מסר, אני חושב, גם לפרויקט שלכם, שיר נולד, כך הוא נקרא, עידות גני. מקיבוץ משמר הנגב, כן. שוב, שיר געגועים לבית, למשק. ואני מקווה שבתנועה הקיבוצית, חוץ מגעגועים לעבר, יש גם למה לצפות בעתיד. כן. חג שמח, תודה רבה. חג שמח. חג שמח. שלום. שיר נולד יום חדש מולי נפתח, מרחבים פרוסים לאופק, והנגב שר. גבעתי, זכר ילדותי, חלומות גדולים הגשמתי, טרם בגרותי. שתי גבעות, שני עולמות, האחת ראשית הדרך, השנייה סופה. קודמות הן כה שונות, גבעתי כאבן ערך, מפנימה נופה. זמר הילדות עולה, לגעגועים וחום, מתעצם ומתפלא, איך כוחו לא תש היום. שיר נולד, יום חדש מולי נפתח. מרחבים פרופים לאופק, והנגב שר. כאן ביתי, ערף ילדותי. חלומות גדולים הגשמתי, טרם בגרותי. בין שדות אשא עיניי, מכל... קולט מכאובים. מיטב הוריי, מיטב בניי, בין אבק הדרך זה לזה שם מתקרבים. הקיצים בכל עונה, והחורף שוב נסוג, כך תגבר האמונה, כאן לנצח נעמוד. קדושה, גבעתי, זכר ילדותי. חלומות גדולים הגשמתי, טרם בגרותי. שתי גבעות שני עולמות, האחת ראשית הדרך, השנייה סופה. קודמות הן כה שונות גבעתי כאבן ערך, מפנימה נופה. זמר הילדות עולה, לגעגועים וחום, מתעצם ומתפלא, איך כוחו לא תש שיר נולד, יום חדש נפתח. בשבט, ראיתי מעליי ציפור קטנה אחת, ותכלת השמיים וענן יחיד. וראיתי את ההר הירוק תמיד. במשחקי ילדות, קלי השיכרון, רדפתי פרפרים, החלקתי במדרון, ועת חיפשתי לי מסתור ללב תמיד, אז ברחתי אל ההר הירוק לנשום רוחותיך כבראשונה, לשכב בצלך כרמל. הלכנו לצבא, גדולים ונבוכים, מתוך המלחמות חזרנו כאחים, הבאנו על כפיים רעבי ידיד, ונפרדנו מול ההר הירוק תמיד. ההר הירוק כל ימות השנה, אני עוד חולם ושואל, לנשום רוחותיך כבראשונה, נשכח Simcha Karmel. ננשום רוחותיך כבראשונה, נשכב בצלך כרמל. צה"ל מאחלת לכל חיילי צה"ל ולכל בית ישראל חג סוכות שמח.